Njemu se subhanahu wa ta'ala utječemo za naših duša i za naših dijela. koga on subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, taj je upućen i nikoga u zablu ne može odvesti. A koga on azze wa džel ostavi u zabluni, taj nikada pravoga puta neće naći, nema onoga koji će ga na pravi put uputiti. Svjedočim da nema istinskog božanstva koje zaslužuje da mu se i bade čini osim Allah subhanahu wa ta'ala, naš uzvišeni gospodari. Svjedočim da je Muhammed Allahov rob i Allahov poslanik, koga je on subhanahu wa ta'ala poslao sa istinskom vjerom, da izdigne iznad svih ostalih vjera, pa makar to bilo krivo. Mušlicima, kaže Allah subhanahu wa ta'ala u prvom ajtima u prijevodu glase, ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao njemu pokorni i predani muslimani. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i govorite samo istinu on će vam vaša djela ispravnim učiniti i grehe oprostiti, a onaj ko se pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala i njegov poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, taj će postiti pravi uspjeh. A zatim, najbolji govor je Allahov govor, najbolja uputa, uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, najgore stvari pod dinstvo novotarije, stvari neutemeljene na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, niti na riječi njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a svaka novatarija zabluda, svaka zabluda vodi u vatru da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od njih. Draga vraća, mnoštvo tema koje hodaju po glavi i između nas vidimo, moglo bi se govoriti, ali kad pogledamo stanje u umetu, potrebno je da ukademo na neke stvari koje mi od prilike nešto znamo, nešto možda ovi mlađi i ne znaju tako, ali ćemo glavno ukazati stvari koje koriste muslimanima, stvari koje se podmeću muslimanima i šta je to u stvari ono što pomaže i koristi muslimanima, a šta je to ono što se podmeće muslimanima i da se to zove pomoć. Mi se dobro sjećamo kad je bio ovdje rat, a i kad je sad u svijetu, evo gdje god vidite da muslimani pokušavaju da dignu zastavu La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, odmah se formiraju savezi koji se dižu javno i napadaju taj sistem koji se zove šarijat Allaha subhanahu wa ta'ala koji je objavio njegovu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. I ovdje, braćo, kada vidite da se podine zastava ili da se govori istina u ovoj zemlji, vidite kako se odmah pripremaju službe koje prate i snimaju šta se to dešava i o čemu se to u stvari govori. Jer mnoge stvari se ovdje pokušavane biti podmetnute, a isto tako sada u svijetu braće pokušavaju da podmetnu, da ne bi muslimani primijetili i u velikom broju obične mase naroda ništa to ne primijećuju. Prihvataju sve što im se dadne i ponudi, ali mi kažemo da su to ljudi koji ne znaju, međutim kad im ponudi šarijat Allaha subhanahu wa ta'ala, vidim da znaju i kažu javno mi to neće. Nama to kaže ne treba. Ali kada mu nevjernik ponudi demokraciju, kada mu nevjernik ponudi sekularizam, kada mu nevjernik ponudi socijalizam i petokraku, onda kaže možda tu i nešto ima. To možda nešto ima, govori o tome da ljudi ne znaju šta je vjerovanje. Ljudi ne znaju šta je tevhid, da su ubijedine da Allah subhanahu wa ta'ala jedan, i da su ubijedine da Allah uzvišen i taj koji daje obskrbu, da su ubijeđeni da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji vidi i pomaže svoje robove, da je Allah uzvišen taj koji štiti i brani svoje robove, ne bi ovako govorili, nego bi kazali Allah je naš gospodan. I pogledajte kako Allah subhanahu wa ta'ala daje uspjeh u vjernicima. Kaže uzvišen je razvila, sad smo učili, Allahu aliju ljudine amen, juhređuhum minas dolomati ilan nu. Allah je zaštitnik vjernic. Allah lično štiti vjernik. Izvodi ih iz tame na svjetlo. Bilo kakav vela je problema da zapadne muslimane Allah subhanahu wa ta'ala je kadir da ih izvede na svjetlo. Na drugom mjestu Allah subhanahu wa ta'ala kaže sa zila Inna Allahe udafi amin nazina amen. Allah brani one koji vjeruju. Allah daje svoju pomoć i staga u zaštitu one koji vjeruju vjeruju. Mi smo ovo sve, alhamdulillah, rabbi l'aremi, doživjeli i Allah uzvišeno nam zahvaljujemo na tim blagodacima koje smo svojim očima vidjeli, braće i doživjeli. Pa ćemo kazati ovdje koja je to pomoć. Svi se ovdje hvale, hvališu po medijima javno da kažu da su oni ovdje pomagali kada je bio rat, da oni sada pomažu da se taj kao narod izvuče iz neke tiranije i diktature i svi su oni doprinosili i pomagali. Međutim, oni koji vjeruju, braće, shvataju ovako. Koja je to najveća pomoć bila nama na ovim prostorima kad su nas negrednici napali? Ovi kažu mi smo donijeli pomoć. Ovi kažu mi smo donijeli oružje. Ovi kažu mi smo donijeli to i to. Niko Allaha ne spominje. Allah subhanahu wa ta'ala je poslao svoju pomoć i najveća pomoć koju smo mi osjetili ovdje je bila Allahova pomoć blagodati milost Allaha subhanahu wa ta'ala smo mi ovdje na svojim rukama, braće, osjetili i vidjeli. Šta traži Allah subhanahu wa ta'ala od roba spomenut ćemo kasnije, a pogledajte šta traže ovi koji kažu da su oni ovdje pomagali. I kažu na uzbillahi ta'ala, nismo kade zaustavili rat u Bosni. Koji? Oni koji su pripremali demokraciju. I kaže, mi smo vama pomogli zaustavili rat ali su iza toga krili demokratiju koju su protrili ovdje da ne bi slučajno se osjetio mir i šarija. Ovi drugi kažu mi smo po, pomoć postali evropljani i mi smo vam kaže postali umprofor. Ali su visoko iznad umprofora i pomoći donijeli krst u ovu zemlju. I vidite i sada kako slave ovdje nove godine i druge praznike. Kako djeci u školama paketiće donose i kažu da djeca ustanu na nogama muslimanska djeca i da kaže da njima se spitaju na uzubila sala Božić. Znači on je krst donio sa komadom somuna i on misli da taj Bošnjo koji je ovdje bio vladan ili na nekom drugom mjestu da će on za taj somun da proda vjeru. Mnogi su tako i učinili. Isto tako vraća kad šalju pomoć u Afriku ponesu tamo suho kesta i ustaj suhi kest, ponovo nose tamo krst. Međutim, tamo je drugačiji malo narod. Ovdje je komunizam ostavio veliki trag i vidite da i danas komunizam ovdje je zastupen i to u jednoj dobroj mjeri. Da ljudi koji se poimenuo za ovo muslimani ista se služe ateističkim režimom i ista nešta čekaju ono što je suprotno islamu. Međutim, kad su krstaši odnijeli taj čekci humanitarnu pomoć u jednu državu, tamo zove se Niger, i kažu, mi smo vama donijeli hranu, i donijeli smo vam odjeću i obuću, ali morate, kaže, ići u crkvu da je preuzmijete. Morate samo ići čeka vas nekakav tamo fratar, pop, koji će vam predat tu pomoć i usput da pokuša da se vi pokrstite. A taj se izražavao ružno poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, I šta je ovaj narod radio? Kare, nama prvo ne treba vaša pomoć. I svi su se zajedno sastali, otisni, srušili crkvu i ubili onog popa. Pogledaj njegov njihovog islama. A Bož je ovdje donilo komasom una, razumijeći, on je odma sve stvari preokrenuo i kaže demokratija je jedini sistem koji valja. Prije kažu dok je bio komunizam, ja uzbila bila bolje kare nego sada. Zašto za komas vjerujem? Mnoge muslimane su odavde rastelili možda blizu pola stanovništva, koje su odveli u svoje hršćanske zemlje i tamo se ponašaju hrstaški i kada se vraćaju ovamo isto tako obilježavaju hršćanske praznike, da uopšte ne znaju ni bajrama čestita, da ne priča za klanje. Pogledaj šta su radili muslimani. Ovi ovdje koji su ostali isto tako su zaboravili na Allahovu pomoć, braću. Jer ovdje je bilo predstavljano isto tako lažni ljudi koji su kao donosili nekakvu pomoć. Ljudi koji danas ratuju protiv islama i muslimana javno i zovu se Islamska republika Iran. A mi kažemo to je šijska nevjernička država sa nevjerničkom akidom ukovanom jedan pred jedan. I oni se javno bore protiv islama i muslimana, to nije ništa sakrivena. Oni su isto tako donijeli ovdje pomoć, ali su donijeli iz Homenija o slikucu. Sliku prokletog Homenija koji hoće da njegovo učenje nakaradno ovdje na tovare muslimanima i da Bosnu koji je svakako neok u vjeri, da on prihvati to učenje i u dobroj mjeri je i to vraćao prošlo. Pa vidite danas kako se održavaju šijski sastanci po džamijama, kako obilježavaju nekakve večeri Kur'ana, časnog, a tamo pušaju na muslimane javno u Siriji, prave sjeverni savjet sa Amerikancima u Afganistanu i u Iraku i vidite kako javno pušaju na muslimane njihova vlada, ništa to nije sakriveno, sve to čine javno. I onda na kraju kažu, Amerika je kaže veliki šeitan, a oni njihovi savjetni. I kad sabere svih ti jedni i drugi, Allah subhanahu wa ta'ala opisao one koji se udalje od islama, braće. To jeste monatici. Oni koji liserljeno se ponašaju, predstavljaju vjerovanja, u stvari unutra kriju nevjerovanje. Allah uzvišeni kaže, se zbila ojda, halau ila se ja opinim halu. Kada se oni ostane sa, sa svojim šeitom, paru inna nakum. Inna ma nakum u stavlju. Mi smo s vama kaze, mi se samo tamo izrugivamo. I Allah uzvišen je ovdje opisa, imamo jasnu sliku oni koji danas nastoje da prevare muslimane. I oni se predstavljaju kao islamska država, međutim, kad se ostane u stavlju sa šetanom prokletim i sa amerikancima, kažu, mi smo stavljali, mi se sam vamo izrugujemo. I kad vidite, oni samo uče milozvučno Kur'an, međutim, ne uzu bil da je tala na bojnim polima, gdje god pogledate gdje je borba protiv islama i muslimana, oni ili su kolovođe, ili su saveznici oružje za masovno uništenje na prostorima danas, braće Sirije, toga jesu baš oni šir prokleti. Oni koji su pokušali donijeti ovdje sirsko učenje su opet isti ljudi. Da ti uz jedan mali papjetic ili neku vrstu pomoći za neke sirsko učenje. Sve je to ostavilo traga danas na bošnjacima. Pa ćete vidjeti danas više i više stranaka u ovoj zemlji. Od kojih su neke koje se zovu demokratske, kad zavili su mutra, oni ima bošnjaci. Neće su javne nekakve samo stranke staveza ovoga ili onoga opet unutra bošnjana. Imate i nekakve narodne bošnjanske stranke šinski orijentisane opet unutra bošnjana. Imate stranke javno koji se oglašavaju nevjernicim strankama opet unutra ima bošnjaka. I mimo svih tih stranaka i partija ljudi koji su privrženi onim što Allah subhanahu wa ta'ala nije naredio niti objavio, imate s druge strane vam opet podmukne trovate koji žele da uđu u srž vjere da je iznutra razdiru. A to rade preko ovih koji se zovu zajednica muslimana i oni predstavljaju islame muslimane na ovim prostorima i kod njih su umukli dosta svoga učenja, pa ćete vidjeti danas, nakon svih ovih stvari, i Allahove pomoći koja je došla u ovu zemlju, braćo, ljudi to ništa nisu u velikoj mjeri prepoznali, nego i dan danas bošnjaci idu u demokratske parlamentarne skupštine, idu tamo po Evropi i prodaju vjeru za dirhem i za euro, i vidite na drugoj vama strani kako drugi svoju vjeru blate na način da danas bošnjaci obilježavaju sve ono što je suprotno islamu. S druge strane, ovi koji iznutra razdjeru islamu muslimane, to su otprilike zovu novotari. Oni koji obilježavaju ono što nema od sunnjata poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i oni kažu javno da neće šarijata, ni oni ne sakrivaju to. I vidite i kako danas, braće, kad se desi rođendan poslanika sallallahu alaihi wa sallam, onda vidite i kako u skupinama pune džamije. Pune su džamije po hiljadu do hiljadu i po ljudi, <laughs> tamo sjedi sa maramicama i plaću za neki. Zatim plaću, kada na ovaj dan se rodio poslanik sallallahu alaihi A kad im spomene šarijat istog ovoga poslanika, ali i salatu wasalam, kažu na uzbila nama to u nepre. Kad pogledaju ljude koji su obilježeni po sunnetu i uzoru na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, onda vidite kako se izruguju, i kažu ovo su teroristi, ovo su bradanje, ovo su ovakvi ili onakvi sve najružniji nadinci. A zašto im sve ovo odgovara, braćo? Odgovara im samo zato što nemaju obaveza nikakvi. U vjeri, braćo, treba da ima čovjek debeo, ima da ustraje u vjerovanju. A da bi ustrajao u novotarijama, u demokratiji, onome što ne treba, ne trebamo ništa. Treba mu samo prazna glava i ništa više i pun stoma. Sve ostalo njega ne interesi. I ovi ostali u džaniju dođe samo da da se najede, napije, malo osvaće i do iduće godine on je slobodan. Ovaj ode samo na izbore u četiri godine, onega nije godišnjo. Ili u dvije godine i on dadne svoj glas i on je slobodan. I on živi na takvom praznom sistemu sa praznom glavom, ništa mu ne treba, niti ga interesuje. A Boga mi u islamu bi morao svaki dan da ustane na saba, a to je mnogima teško, pa treba da uči zikri da slavi Allaha subhanahu wa ta'ala, sve je to njima teško. Kome ovo sve nije teško, nije teško onima koji na Allah subhanahu wa ta'ala usadio iman i njihova srca. Pa kako Allah uzvišeni spominje وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ kad se spominu ljudi koji su uzeli božanstva mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, voli i kaže kao što se Allah subhanahu wa ta'ala voli, međutim, nije ta ljubav ni slična, nego oni koji vjeruju više voli Allaha subhanahu wa ta'ala. One koji imaju iman u svojim srcima najviše voli Allaha subhanahu wa ta'ala. Njima nije težak ni sada, njima nije težak ni zikr, njima nije teško ni islamsko bratstvo, njima na kraju nije teško nositi ni pušku na Allahovom putu. Pogledajte ovu braću kad bi upisali vam teška borba na Allahovom putu, rekli bi pa ne možete to upisati. Nije. Jer uzvišen je Allah objavio vama ja'ala alaikum fit dini min haraj. Vama Allah u vjeri ništa nije teško učinio, propisao. Nije ni džiha težak na Allahovom putu, a kamo li da je čovjeku teško utat na sabah koji ima iman u svojim prsima. Njega njegov iman tjera da radi dobro. A to sve radi radi ljubavi Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer oni koji vole Allaha azze wa džel, veća blagodat jeste od toga da Allah uzvišeni voli te ljude. E pogledajte kako Allah uzvišeni opisuje dalje ljude. Kaže se od bila, jaj heledina amenu, men jer tedde minkum an dini i fesel pa je'ti Allahu bi qavmi yuhibbu humma yuhibbunahu ovi koji vjeruju. Vidite, Allah se obraća onima koji vjeruju. Ako neko od vas odpadne od svoje vjeri, pazi, vjerovoj ako odpadne, neće on naškoditi Allahom subhanahu wa ta'ala, niti će naškoditi islamom muslimanima, on će naškoditi lično sebi. Sada, ako neko od vas odpadne od svoje vjeri, pa Allah subhanahu wa ta'ala će dovesti drugi kao mi drugi narod koji njega uzvišenog voli i koji o, koje on uzvišeni voli. Pogledajte blagodati, braći. Allah će dovesti ljude koje njega vole i koje on uzvišeni voli. Azizati na alal mu'minine, azizati na alal kafiri. Oni su ponizni i blagi prema vjernicima, a ponosi ti godi prema kafirima, žestoki prema nevjernicima. Braćo Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj pomoći koji je dao ovdje, mi smo vraću ovu blagodat osjetili, alhamdulillahi rabbil alamin. Između svih ovih kategorija ljudi koji smo nabrojali, i ovi koji danas obilježavaju rođendane, i oni koji organizuju melugude i tevahide, i oni koji odlaze sa jednog na drugo mjesto, sa Evatovice na Laskavicu, sa Laskavice na Bunu, sa Bune na Kariče, sa ovoga onde, do te mjere su očišli vraću da da uće kažu danas to smo spominjali jasine u teglu, obični galon. I prouči jasin i zavrne šaraf i proda taj galon i ovaj ode na kabur ispusti onaj zrak i ono to napla. Šta je sad ovo? Šta je ono kad čovjek jednom ugodini zavini u džamiju i otplaće na me ludi, ubaci 3-4 marke u kutiju i ovaj ga proglasi dobrim muslimanom? Ovaj treći ide na Kabulu samo javno pravi spomenike. I prave čak i otvore na tim spomenicima kao što rade krčani da ubacuju dole vejko hranu. Ne mogu da bih da. Pale svijete na Kabulu. Kako je to vjero? Jedni odlaze da pričaju sa mejtima u Kabulu da vidi kako je stanje. Drugi kažu da mu mejti iz Kabula drži predavanje. I kada sjedi na kabru i sluša samo ovaj odgovor govor. Kakva li je to vjera i koje je objavio mi stvarno ne To su sve žalostne stvari, molim Allah, subhanahu wa ta'ala, da ovaj narod povrati na uvijek vidite, braćo, Allahu se uzvišenom zahvaljujemo da je Allah svojom voljom stio da u ovoj zemlji i u mnogim drugim zemljama, braćo, se desi da dođe skupina Allahovi robova s kojima je on uzvišen i zadovoljan i koji, koji njega uzvišeno voli i nadamo se da je Allah subhanahu wa ta'ala voli one koji su na sunnetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a mi molimo Allahu uzvišeno da mi budemo takvi. Amen. I drago nam je da ove skupine postoje i kako oni kažu ove skupine kaže i ovi mestini nije, <clears throat> nije kaže ovo legalno. Najlegalnija mjesta u ovoj zemlji su ova. Zašto? Zato što su to ehli sunnetski mestini i mestini u kojima se slavi Allah subhanahu wa ta'ala onako kako je propisano i na način kako je to činio Allah u poslanju sallallahu alaihi wa sallam. Ako se desi greška, ima pravo svako da dođe i kaže, braćo, ovdje ste malo promašili, mi se vraćamo. Ovo je dokaz, zato uzimamo dokaz. Na osnovu toga smatramo, inša Allah, da, je ovo, da su ovo najlegalnija mjesta i najlegalniji skupovi i najbolje skupine koje vodaju, inša Allah, u ovoj zemlji. Volimo Allah da tako istinu bude. Amen. Dalje, znači, kad smo ovo sve shvatili, šta Allah subhanahu ta'ala, vidite šta, šta ovi koji su nudili pomoć ovim bošnjacima i koji nude pomoć širom svijeta, u svoju pomoć jedni nude demokratiju, jedni nude krst, jedni nude šestokraku, jedni nude šestokraku, jedni nude razne sisteme koji su suprati islamu muslimanima, Jedni čak organizuju špijunske i terorističke organizacije koje prate i muslimane da bi mogli sutra zatvarati. Jedni ganjaju donacije da prave zatvore da bi se tako osvetili muslimanima, molim Allah da oni u njima završe. I tako dalje i tako dalje. Šta traži naš uzvišeni gospodar za ono što nam je dao u pomoć? Pomoć koja je došla u ovu zemlju kada dolazi širom svijeta, šta Allah subhanahu wa ta'ala traži od robova, za uzvrat tome svemu. Traži, brate, samo da se robovi vrate njemu uzvišno. Kaže uzvišenje sa zbila, Ja i hladina amenu tubu iz Allahi tevbeten nasuha, a ta rabbukum ejju kefira ankum sejiati. Wa idu hilakum džennatin tebri min tahtelen hafi. Ovi koji vjeri, Allah je dao pomoć mi smo vidjeli svojim očima. Allah pomaže muslimane, vidimo braće danas i u Siriji. I u Siriji je narod zatečen nako, ko i mi. Vidimo tam neke vrlke koje hodaju po Siriji, izbezumljeni, udaraju i sa svih strana, ne znaju ništa. I sam odjedno prošlo par mjeseci vidiš muđahide. Allah dobro od skupine i sa strana, oformili jedinice velike. I danas, alhamdulillah, rabbi lalamin, još malo i pobjedili jedan veliki sistem, nevjernički koji je u savezu sa drugim nevjerničkim sistemom i tako dalje. Međutim, Allah uzvišen je od, od robova samo traži da kaže ovi koji vjerujete, pokajte se Allahu subhanahu wa ta'ala istinskom se obu. Ne treba Allahu subhanahu wa ta'ala od nas ništa, brat. Allah je uzvišen i veliki bez nas ali poziva roba da se vrati njemu zviš. I samo nudi u suce obu da se samo rob pokaj da kare gospodar moj, neću više. Allahu naš, mi više ovo ne. Bilo je 50 godina komunizam, dosta nam je. Bili smo lutali, trovali se, nećemo više. Hoćemo da se vratimo i Allah mu nudi priliku. Pokajte se Allahu, Allah će vam vaše ružne postupke oprostiti. Prije se preko njih pogledajte ponude, subhanallah. I kaže, uveće vas u džennetske bače iz koje ispod kojih rijeke se. Nakon svega što rob učini i potrudi se da se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala, ustraje u tome Allah uzvišenim upripremio džennet, koji je prostran koliko nebesa i zemlje. A šta nudi nevjerni, šta nudi oni obmanjivači, nudi ti na dunjalu ku braću odmah nakon vjerovanja ti nudi kufr. Od nas znali su oni da ovdje žive muslimani. Međutim, kaže, evo vam malo sazame, malo zapjeva da jedete i pijete, ali učinite odmah kufra Allahom subhanahu wa ta'ala. I nakon svega toga sad bi htjeli da budu sa nama saraznici u džehennemu na uzubi Allahi Znači, evo ti učini kufra što će završiti u džehennemu, to njega ne interesuje nikad. Ali interesuje oni koji su želni ljubavi Allaha subhanahu wa ta'ala, da rade ono što je on uzvišen i zadovoljan. A zašto u stvari sve ove skupine koje se danas podižu na Allahovom putu, zašto to sve radi? Zašto je bio džihad u ovoj zemlji, braći? Allah subhanahu wa ta'ala hoće iz svoje milosti da ovdje otvorni i oživi skupinu koja će njega uzvišeno slaviti onako kako mu dolikuje. I kad su ustale ove skupine, braće, koji se borili na Allahovom putu, A Allah uzvišeni kaže sa zbillah inna Allahe yuhibbu allazine yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanun marsus. Allah zaista voli one koji se na njegovom putu bori. Allah subhanahu wa ta'ala voli borce na njegovom uzvišenom putu. A veća blagodat je Allahova ljubav nego ovaj zdravstvo se bori. Najvažnija stvar na zemlji je da, da, da Allah ubite i dadne robu vjeru, da mu dadne iman i da ga zavoli. A šta traži od roba na njemu uzvišenom robu je i da najviše njega uzvišenog voli. To su stvari koje Allah uzvišen je traži od roba. Allah voli one koji se na njegovom putu bore kao da su beden čvrsti. A šta je nama, braću, obaveza u šartovima šehadeta imamo, braću, prihvatanje. Da prihvati sve ono što je Allah subhanahu wa ta'ala propisao a da se kloniš onoga što je ovdje uzvišeni zabranio. Ima mehabbet, da voli sve ono što Allah subhanahu wa ta'ala voli, a da prezire sve ono što Allah subhanahu wa ta'ala ne voli i mrzi. I da voliš one koje Allah voli i oni koji Allah subhanahu wa ta'ala voli. Pa danas, da bi čovjek ispravno vjerovao da je se držao na pravom putu, najviše je da voli Allaha subhanahu wa ta'ala, da voli njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da voli one koji Allah subhanahu wa ta'ala voli. Da bi se ovdje sada braće dokazala isto tako, ljubav ove skupine koja je Allah na pravom putu, da bi se dokazala njihovo slijedjenje sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ta ljubav prema Allahu uzvišom se mora dokazati u ovoj ljubavi. Kako uzvišom im kaže, ta izbila قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم Reci, ako vi Allaha volite, onda mene slijedite. Pa će i vas Allah uđite mi za vole. Zato mi danas, braću, kad kažemo mi volimo Allaha subhanahu wa ta'ala, mora da tvoj menhez bude na sunnetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Da bi ti ta ljubav bila ispravna. I da bi onda zadobio Allaho ljubav na ovo sve. I još plus da ti Allah subhanahu wa ta'ala oprosti. A nama sve ovo vrate treba. Mi bez Allahove ljubavi smo ništa. Mi smo bez Allahove podrške ništa. Mi smo na pravom putu ako ne slijediš poslanika sallallahu alaihi sallam, onda to nije pravi put. I ne možeš danas hoditi u islamu ni jednog koraka ako to nije u skladu sa sunnetom poslanika sallallahu alaihi sallam. Zato se inša Allah nadamo, braće, da shvatimo ove stvari. Da ne bi dužili mnoge stvari, da ne bi se nešto ovako i pomiješalo malo. Nego da shvatimo znači, najveća pomoć koja je došla na ove prostore i na prostore čitave zemaljske kugle muslimanima jeste Allahova pomoć. Jer ljudi obično zakaz zaboravljena uzbilja šala Allaha. Evo jedan ću samo primjer navest ružan, ja ću navest samo da vidimo da li ljudi u stvari kada će mnogi, pa dobro, svak vidi Allahu, pa on ne vidi braće svak. I ne vjeruje u Allaha uzvišenom svaku. Nego ljudi ponekad vjeruju u materiju, ponekad vjeruju u ta guta javno, smatraju i ne uzvišenom tala božanstvima. Zar nisu mnogi čuli se ovdje kazali na uzvišenom tala da Amerika Bog na zemlji? Čuli ste to da govore javno. Kada je najveće dvije super silan zemlje, to je, kaže, sve. Allah uđeće mi porazio u Afganistanu i Čečeni. Najveće ove dvije super sile. I danas samo groje mrzli. Ništa drugo ne, nemaju od toga. I evo vidimo i Čečeni, Allah uđeće mi pomaže, braću, nekada. Se sjeti da Allah uđeće mi odabere određeni broj šehida, ali uglavnom vidi se braću pobjeda i vidi se kako se nizu pobjeda za pobjedom u čitavoj zemaljskoj kuni. Jedan primjer koji se baš u ratu desio. Jedan čovjek došao kaže iskrivljeni leđa. Zguren. I došao tamo upro pod nekakvom doktoru kad neki tam Japan. I uđe samo kaže dademo injekciju i on se ispravi. I kad Allah hoće u zabudu ostavi proba. Izađe on kaže na uzadim da je tada onaj doktor je Bog. Sam samo injekciju dao šta mi ti da me ustavio da od para, on ti njemu i sredi da učini. Znači ne zna svak šta je Allah subhanahu wa ta'ala, ne zna svako šta je Allahova pomoć. Niti on gleda tim mašinima, nego su mnogi pohrlili da idu u izbjeglištvo, tamo zdravi ljudi su otišli u izbjeglištvo i bježali tamo po Evropi i tražili na paku samo da se ostane živu i da se ima jesti tih njega ne interesuje ni islam ni muslimani. I mnogi su samo zaglavili kad se danas vraćaju ne možeš prepoznat na njima ništa od islama. Danas brat kaže kad umene sestra ne zna ni Bajrama će sita ta živi tam. Ali kad je njihov onaj tamo prazni kad je zna i to svi u kući redom će sitaju. Isto tako kad je jedna izbjeglica otišla samo u Njemačku i u putu bila u drugom stanju i samo je primi neka njemica i porodi se kod njih. Viš kako je to željno nekakve kulture i siroma. I kada je čime se porodila, rodila curicu, kada je nadijelnoj curici imao ne njemi. Et kada je drago me primila, ne bila sam kod nje. Kaže jedan, kaže, pa bona bila ti kod svoje majke 20 godina, kako si nju zaboravila. A njemi se se sjetila odmah u roku 2-3 mjeseca. Tako i čim ode samo vam pokaže krst, ali će dobiti radno mjesto, kaže krst. Ono me pokaže židov, ono kaže to. Ona je mu donio homeini, a kaže to je vođa. Zašto za dirhem? Samo da stoman bude pun. Ako viste li Allahovi robova, nije tako, brać. Kad pitaju šta je zahvalnost stomaka kod roba, to je se da nadno bude hrana na vrhu znanje. Ako dunjavčara je sve ukupna hrana, znanja nema nikak. Istražite sve. Zato molim Allaha uzvišeno da ovo shvatimo i razumijemo, da osjetimo blagodate Allaha Azze wa Jel koji nam je dao i koju daje Isa braćo. Mi smo Allahom ovoljom i noće su ovdje i Allahom su ovoljom i želom na pravom putu, alhamdulillah, rabbi alamin. Allah uzvišeno se zahvaljujemo koji nas je počastio da budemo na uputi i da budemo na putu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Allaha uzvišenog molimo da pomogne islami muslimane na svakom mjestu. Molimo Allaha uzvišenog da pomogne posebno muđahidi, jer su oni najbolji ljudi koji hodaju po zemlji. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da istinski učini da i mi budemo od njih. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ubrza pomoć i pobjed. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da uništi nevjernike sve. Amin. Molimo Allah uzvišen da ih pobije sve jednog do jednog. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da uništi sve tagute na zemaljskoj kuli. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da propadnu svi njihovi sistemi. Molimo Allah uzvišen da i u ovoj zemlji braću propadnu svi tagutski sistemi. Molimo Allah azze wa džel da na našim rukama da pobjedu i da se šarijat ugleda i svjetlo šarijata na ovim prostorima. Pa makar to bilo krivo nevjernicima, a biti im krivo. Molimo Allaha da ih kazni onako kako su zaslužili, zato što su ušli u šave sa nevjernicima, javno se danas kroz parlamenta i ostala uređenja bore protiv šarijata Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a mi molimo Allaha da nas pomogne da budemo od onih na čijim će rukama doći šarijat u ovu zemlju, inša Allah. Molimo Allaha da popravi naše međusobne odnose da spoji naša srca na istinu, da nas učvrsti na pravom putu, da nas učvrsti od onih koji će ustrajati u vjerovanju, da nas Allah subhanahu wa ta'ala učini od onih koji njega uzvišenog voli, da nas učini od onih koji on uzvišeni voli. I molim Allaha da izveći naše bolesne, da sile našim umrlim, da primi nagradu šehiva, da ju uvede u džennet. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomoli još jednom islam u džahde u Čečeni, u Iraku, u Afganistanu, u Palestini, u Jemenu, u Somali i na svim drugim vjetima gdje se braće bore da Allahova riječ bude gornja amin. Ako on kao li hada va stavfiru Allahi li velikom, stavfiru hinne huhu al gafuru rahim.